¿Lugar donde te detuvieron? En ¿Cuerpo policial? Guardia Civil. Guardia Civil. Días. Gure realidadeak eh, handiak dira, Euskal Herria zabala da, eta hau eh, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ikerketa ofizial bada. Eta netzako larriena hori da. Ikerketa ofizial bada, eta ikerketa ofiziala derren horretan, ez dago zalantzarik, gertatu da. Eta hor ikusi noen ikutsunea. Gertatu zen, informe egina dago eta batek esan zuen bezala, ematen du informea amaiera dela. Eta ez, informeak izan behar du erreparaziorako lehen urratsa. Eta jarri behar dira neurriak, e, ospitaletan egon behar da trauma sekzio espezializatu bat tortura lantzeko, gizardean zabaldu behar da espazioa legitimatzeko, eta e, torturatuei batez ere nik uste dut nahi dutena entzun da, bai, badakigu gertatu dala, eta nahi baduzue, entzuteko presa hodea eta hori espazio hori leku askotan oraindik ez daukaten gezurra dela esaten dute e, hau ez dala gertatu eta hori da sufrikarioari e, bigarren min bat jartzea eta espero dut benetan espero dut esperantza dauzkat honek laguntzea horretan detenido si torturado se suele decir que por el problema vasco entre años 60 en la actualidad se ha detenido en el país vasco en Navarra también a unas 20.000 personas de las 20.000 hay noticia mm, con algún nivel de detalle no voy a decir 10.000 pero casi 10.000 mil torturas. Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar del asunto.